Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. February 5, 1693 Sa kabila ng mga banta ng Raja ng Orator sa Marava, India, ipinagpatuloy pa rin ni Father John de Brito ang pagpapakalat ng salita ng Diyos at Kristyanismo dahil dito, dumagsa ang mga pumanig sa pananampalataya na naging dahilan ng pagpugot ng ulo ni Father John de Brito. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.